Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İnna anzalnahu fi leylatil qadr. Həqiqətən biz Qur'anı Qədr gecəsində nazil etdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا Leyletul Qadr. Sən hardan biləsən ki, Qədir gecəsi nədir? Leyletul Qadr xeyrun min alf şəhr. Qədir gecəsi min aydan xeyirlidir. Tənəzzəlul mələikətü və ruhu fiyhə biizni Rabbihim min kulli əmr. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə enirlər. Selamun hiyə həttə mətla'il fəcr. O gecə sübh açılana dək əminamanlıq olur.